Naime, u proteklih pet dana u multimedijalnom centru Kalurojci i Kinu Vali održan je Antifa Fest, edukativno glazbena manifestacija koja već sedmu godinu zaredom kroz okrugle stolove predavanja i izložbe progovara o borbi protiv svih vrsta diskriminacije u društvu. Ovogodišnji Antifa ponovno je ugostio ugledne profesore, aktiviste iz Hrvatske i inozemstva, raspravljalo se o rasizmu, homofobiji, ksenofobiji i raznim drugim društvenim problemima. Ukoliko niste mogli otići na Antifa Fest, ostanite s nama jer vam u današnjoj emisiji donosimo razgovore sa sudionicima sedmog Antifa Festa. S vama su i večeras Jana Vučković, Marino Jurcan i Neveni Veša. Idemo malo svirati i vraćamo se. ocean sounds and whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Well, they're standing at the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line, sitting around waiting for a promotion don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. More people gonna rise up, rise up. and take what's theirs. Ooh. Metaverso. Kao što ste mogli čuti u uvodu, večerašnji metazin posvećen je Antifa Festu. A kako je sve počelo? Antifa Fest prvi put je organiziran 2004. godine kao logični nastavak demonstrativnog mirnohoda koji je porukom ne nasilju, ne fašizmu održan tada u središtu Pule. Od tada je Antifa Fest obradio mnoge teme, no osnovna misa ostaje ista. Kako se boriti protiv nasilja? Kako iskorijeniti rasizam, šovinizam, homofobiju ili ksenofobiju? Pulski Antifa Fest ne daje odgovor na to pitanje pitanje, ali kroz okrugle stolove predavanja i izložbe glasno progovara o svim oblicima diskriminacije u društvu. Tako je ove godine otvorena zanimljiva izložba Nacistički teror nad homoseksualcima od 1933. do 1945. godine u organizaciji Queer Zagreba. A o problemu homofobije i nasilja govori naš prvi večerašnji sugovornik, zagrebački aktivist, organizator Prajda Marko Jurčić. S njime je razgovarala Jana Vučković. Ja sam jedan od organizatora povrke ponosa u Zagrebu i želio sam zapravo uh, u jednom antifašističkom uh, okruženju, odnosno u sigurnom prostoru, pokazati koliko zapravo Povorka ponosa plastično pokazuje porast uh, desničarskog ekstremizma prije svega u Zagrebu, ali eh, evo, druga iskustva i drugih gradova je pokazala da, da bez obzira što tamo nema povrki ponosa, da desničarskog ekstremizma ima eh, i u i drugim gradovima. Ehm, čini mi se da sa jedne strane eh, mi antifašisti možemo e, zato što vjerujemo u solidarnost i međusobnu podršku možemo se osnažiti i na neki način suprotstaviti nasilju. Ono što nisam dobio odgovor ovdje na, na tribini je kako se suprotstaviti nasilju. Da li, je, da li imamo povjerenja u policiju, da li imamo povjerenja u, u sistem ili ne to je ostalo otvoreno i ostaće, vjerujem, još neko vrijeme, ali s druge strane e, vidimo da je e, situacija u Zagrebu poprilično zabrinjavajuća što se tiče barem porasta nasilja, međutim da je desničarski ekstremizam e, problem zapravo cijelog hrvatskog društva koji se nastavlja još od 90. godina Eh, koji je zapravo bio čak i, dio jedne vlasti koja ga se kasnije odrekla, ali on i dalje tu postoje, znači nije da je nestao. Koliko su se stvari promijenile proteklih godina od kada je od prvog Zagreb Prajda pa evo do ovog posljednjeg, jesu li stvari otišle nabolje ili nagore? A pa to je jedno pitanje koje se vrlo često postavlja. Meni se čini da je svakako najbitnije da se sami eh, gay lesbike unutar eh, povrke ponosa, ali kasnije sa jednim iskustvom na povrci ponosa, jednim iskustvom solidarnosti i ohrabrenja i podrške međusobne, znaju, dobiju poruku da nisu sami i da uvijek je tu netko uz njih, netko ko to osjeća isto tako. Znači i to nasilje i to neshvaćanje. Mislim da je u tom smislu došlo do promjene na bolje, zato što je svake godine sve više i više ljudi u povrci ponosa, ali ne samo zbog toga, nego i zbog toga što vidimo da, smo, da su mnogi naši Ehm, naši prijatelji, odnosno gevi lezbike u Hrvatskoj spremni prijaviti nasilje i spremni govoriti o u, situaciju koju su se našli prije toga ranije se to nije baš dešavalo. S druge strane naravno vidljivost i, sama borba za, za jednakopravnost eh, je riskantna i da istovremeno bilježimo i porast nasilja s druge strane i govora mržnje naravno. A e, tako da mislim da je svakako ide na bolje, ne može ići na gore jer je jer od, od mraka i tišine i nepostojanja i zapravo jedne grobnice u kojem smo koji smo bili stotinama godina, <laughs> ovaj, ako ćemo tim ritima govoriti gdje su nas zapravo držali, mislim da, je, da, da, da, gore, gore nije moglo, nego da je jednostavno postojala potreba, došao je dobar trenutak 2002. godine da zapravo zauvijek prekinemo tu tišinu. Marka smo upitali misli da su ljudi letargični, odnosno nezainteresirani za svijet u kojem žive, te kako bi ocijenio aktivizam u Hrvatskoj. Ja mislim da, da danas e, u 21. stoljeću e, aktivizam više neće privlačiti toliki broj ljudi e, na ovoj ideološkoj razini. Znači mi koji vjerujemo u jednakopravnost i ravnopravnost, mi koji se zalažemo za očuvanje prirode. Mislim da će se aktivizmom baviti ljudi koji su direktno ugroženi oko nekog komunalnog uh, ili, ili, ili direktnog uh, kršenja ljudskih prava. Znači naj, naj, najuže. Znači ljudi će se mobilizirati na direktnom problemu, ne na ne na vrijednostima. To je, nažalost, za mene osobno porazno, ali s druge strane živimo u takvom svijetu gdje smo svi jedni od drugih puno više otuđeni nego što smo bili prije deset godina kad nije bila tolika masovna uporaba mobitela ili e, interneta gdje je postao prostor gdje su se ljudi družili pa kada bi bili napadnuti ili bili izloženi nekakvom nasilju onda bi se realan prostor, mislim na realan prostor, onda bi se to jednostavno tako, pa mislim to je povijest gay lesbijskog pokreta je da se da je sve krenulo od jednog kluba u kojem je policija ulazila <clears throat> i opresirala ljude. Danas situacija više nije takva, danas su svi jedinke koje tako plove le, plove cyberspaceom eh, i čini mi se da će se zapravo tek na, na konkretnom, znači moja zgrada se ruši, nekakav tajkun je želi izgraditi i ajmo se mobilizirati jer svi tu vidimo zgradu svaki dan kad idemo na posao. Tako da čini mi se ili moj prijatelj je pretučen, ono, znam kako je to, ja sam bio, ajmo se ono mobilizirati to je novi izazov i mislim da će tu biti uspjeha da je to prostor u kojem možemo sad djelovati. meta, metazin. Metazin, Radio Pula. Niggas at the bank trying to pay me. And I'm out for my account goes out on AP. On AP! Yeah, you know me. Mother, I could charge a two buck transaction fee. Makes my payment short, my rent comes back to me. Minus a twenty-five dollar penalty, so you feed me. Cause of your motherfucking fee. Read the word, I'm a ATM sip. Said we're all motherfuckers and we're ucking with this shit. Come on. Too many motherfuckers ucking with my shit. My transaction yes, shit. Too many motherfuckers my weekly statement share. No matter, mother, I guess I keep it my shit. With my balance share. How many mother, I guess? Two minutes to count, mother, I guess. The motherfucker runs a racist fucking grocery. The motherfucker won't sell an apple to a kiwi. The shit fight's gonna get vicious and malicious. Cut the I need my red delicious. the Kiwi that my money isn't gonna die? the motherfucker like a motherfucker salad. Then don't Granny Smith whoop up an avocado up mango and pop an apple in his ass, yeah. Too many motherfuckers fucking with my shit. I'm gonna juice the motherfucker. There's too many motherfuckers fucking with my shit. He's gonna wake up in a smoothie. Too many motherfuckers fucking with my shit. Everybody come on. Metaverse. Pulski Antifa Fest e, okupio je ove godine doista zanimljive goste. Osim domaćih aktivističkih snaga poput e, Marka Vojnića Gina koji je govorio o evoluciji rasizma te Marka Grbca koji nas je podsjetio na akciju za rojc u Pulu su stigli profesori iz Rijeke te Velike Britanije. Tako je profesor Nikola Petković s Riječkog filozofskog fakulteta održao predavanje pod nazivom Rod Margine imali Margina spol. Uoči izlaganja s njim je razgovarala Jana Vučković koja ga je među ostalim upitala što misli o ideji Antifa Festa. Znam da to postoji preko mojih studenta, prvi puta da sam to uspio vizualizirati. E, mislim da prema diskusiji koja je bila nakon Markovog izlaganja, da se radi o vrlo vibrantnim, mladim, pametnim ljudima i drago mi je da sam se odazvao pozivu i mislim da su ovakva druženja, odnosno ovakvi festivali strašno potrebni kao jedan e, i oblik druženja, komuniciranja među ljudima, ali naravno jedan korektiv e, društvu koje je, ja mislim, na jednoj puno, puno nižoj razini nego ovo što se događa ovdje u Rojcu. Za one slušatelje koji naravno nisu mogli doći, o čemu ćete vi govoriti danas? Pa govorit ću e, o tome, e, naime, e, to je pitanje sa radnim odgovorom koji je mogući agens promjene. Mišljenja sam da ovako ne može dalje i ne treba dalje i da se treba nešto u ovoj zemlji promijeniti i bojim se da kroz institucionalne partije teško da će se išta, išta promijeniti. Dakle, gledam malo te glasove takozvane ne margine, te pod, podpredstavljene. Ne? A, e, i, I pokušavam, pokušavam nekako iznaći e, možda odgovor tko bi to mogao biti agens, promjene. Mislim, pitanje je staro, pitanje je mučilo i Marksa, pitanje je mučilo dosta ljudi, da li, postoji određeni, određeni sloj, određeni dio društva koji bi zaista mogao biti motor e, za, neku, za neku promjenu. Evo, o tome ću pokušati govoriti i e, čitavo predavanje će, zapravo biti intonirano u kontekstu toga e, da li se radi o klasi, da li se radi o rodnoj skupini, da li se radi o spolnoj skupini, da li se radi o interesnoj skupini. Mislim će biti dosta ovako rasprava nakon toga bi možda mogla biti zanimljiva. Radite s mladim ljudima. Što biste vi rekli aktivizam među mladima danas? Kako biste ga ocijenili? ocijenili? Pa mislim da je to e, kod nas e, dosta u redu. Ja mislim da e, ja imam ovo iskustvo Rijeke i iskustvo Zagreba. Imam, evo, konkretno, sad smo govorili o gay prideu, imam izravno iskustvo sa pravom na grad i imam iskustvo koje nije nužno institucionalizirano aktivistički, jer kod nas zapravo je aktivizam jedna paralelna institucija kod nas. Ne? Imam te studentske blokade. Mislim da se radi o dosta dosta zreloj e, e, e, grupi ljudi i ne znam, možda sam ja malo ostario, ali ovaj, ja jako puno nada polažem upravo u te, mlade ljude koji govore jednim drugim jezikom, koji zapravo komuniciraju drugim kodovima. Mislim da smo mi malo njima nekako više manje zanimljivi i, stvarno se nadam da će oni uspjeti artikulirati. Meta, Metazin, Radio Pula Metaverso. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. You're killing in the name of. justified by wearing the badge of the chosen. Why to justify those who die by wearing the badge of the chosen? Why? same that burn crosses. Some of those among forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. They're killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. die by wearing the badge of the chosen white, Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white, You justify those who die by wearing the badge of the chosen white. Prije glazbenog broja mogli ste čuti razgovor s riječkim profesorom Nikolom Petkovićem koji je svojim predavanjem zaintrigirao sudionike ovogodišnjeg Antifa Festa. Zanimljivu temu izložila je njegova kolegica Hilary Pilkington s Britanskog sveučilišta Warwick. Poslušajmo. Radili smo istraživanje na dalekom sjeveru Rusije o skupini skinheada koji tamo žive, a razgovarali smo i s mladim ljudima koji su bili skinheadi. Istraživanje je bilo u ruskom gradiću Vorkutu, a trajalo je nekoliko godina. Naravno, paralelno se radi na još nekim projektima, pa sam tako u suradnji s Benjaminom Perasovićem i Ivanom Mić sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar radila na projektu istraživanja panka u Hrvatskoj, Rusiji i Njemačkoj. Upravo sam od njih čula za ovaj festival, pa se pružila prilika kada dođem ovdje i govorim o nekim svojim znanstvenim radovima koji na drugčiji način progovaraju o skinheadima i raznim fašističkim pokritima. odnosno mene zanima što ih potakne da se tome priključe. Ovu grupu skinheada u Rusiji pratila sam sedam godina, dok novom novom projektu s hrvatskim znanstvenicima radim godinu dana. Zanimalo nas je koliko je profesorica Pilkington upoznata sa situacijom u Hrvatskoj. Ne govorim hrvatski, pa nisam direktno uključena u istraživanje na terenu u Hrvatskoj, no razgovaram s kolegama izmjenjujemo podatke, pa sam dobro upoznata sa situacijom u vašoj zemlji. Primjerice znam što rade neke organizacije zelenih, antiglobalistički pokret ili pak antifašistički pokreti. Mogu reći da sam impresionirana aktivizmom mladih ljudi u Hrvatskoj. Uh, Profesoricu Hillary Pilkington pitali smo razlikuju li se skinhead subkulture od zemlje do zemlje. Mislim da ima mnogo načina kako bih vam mogla odgovoriti na ovo pitanje. Naime, postoji globalni rasistički skinhead pokret, a postoji i tradicionalni skinhead pokret koji nije povezan s rasizmom. Mislim da u većini zemalja postoje oba ta oblika, no usmjereni su različitim ciljevima, imaju drugčije neprijatelje. Iako su različiti, oni međusobno komuniciraju preko interneta, na festivalima i raznim okupljanjima. Dakle, uzorci se ponavljaju, no tu su i lokalne tematike problematike koje su svima različite. Tu situaciju treba promatrati s jedne strane na globalnoj, a s druge strane na lokalnoj razini. A sad ćemo malo zasvirati pa slijedi nastavak razgovora s našom gošćom iz Velike Britanije. Metazin. Metazin. in the meat department. Whoa, whoa, whoa. još uvijek razgovaramo s profesoricom Pilkington, e, profesoricu Hillary Pilkington koja je, kao što ste mogli čuti, na ovogodišnjem Antifa Festu održala zanimljivo izlaganje o skinhead subkulturi u Rusiji. No s njom smo razgovarali o nekim drugim temama pa smo upitali misli li da recesija utječe na aktivizam. Um, Mislim da se vremena mijenjaju, kriza utječe na sve. U Velikoj Britaniji nismo imali studentske prosvjede već jako dugo. Prošle srede bili su čini mi se prvi prosvjedi nakon 80. godina kada je bio posljednji konzervativni parlament. Mislim da recesija svakodnevno utječe na sve generacije. Neizbježno je da će još više ljudi izaći na ulice, ne samo u Velikoj Britaniji, već diljem Europe pa čak i u SAD-u. more people to come out and demonstrate actively. Um, and I think that won't only be in the UK, I think it will be across Europe and perhaps even in the United States. Mladima se često prigovara da su neaktivni. Što profesorica Pilkington misli o tome? Like everywhere, Kao i svugdje i u Velikoj Britaniji govori se da su mladi ljudi neaktivni, da su apolitični, da sjede kod kuće i uh, gledaju reality show No u praksi nije baš tako. Smatram da moramo shvatiti što je aktivizam u suvremenom svijetu. Čini nam se da je sve više uh, pasivnosti, ali sve više mladih koji se uključuju u antiglobalističke, ekološke ili feminističke pokrete. Moramo shvatiti što je to aktivizam 21. Uh, stoljeća. movements again is on the rise. So I think we need to understand better what constitutes activism in the 21st century. Metazine. Metazine. também. Manifestacije kao što je Antifa Fest dokazuju da još uvijek ima onih koji naglas žele progovarati o društvenim problemima. Kvalitetni predavači i zanimljive teme i ove su godine privukli mlade koji ne žele sjediti prekriženih ruku. Naša sugovornica Hilary Pilkington sa sveučilišta Warwick, gošća festivala za kraj je poručila mladima. Um, Mislim da je važno imati um, uvjerenja, a istovremeno ih preispitivati, razgovarati s drugim ljudima, starim generacijama, onima koji su i sami bili u nekim pokretima. Ne treba slijepo vjerovati, već treba dobro ispitati o čemu je riječ i kada doznate sve elemente, uključiti se u neke organizacije, biti aktivan. A to će s vremenom dovesti do promjena, jer poboljšanje se događa samo ako iskreno uključimo sami sebe. Uh, Naravno, ne smijemo zaboraviti reći da je kao mnoge prijenje, i profesorica Pilkington bila oduševljena rojcem. Zgradu sam obišla po mraku, ali ono što sam vidjela me oduševilo. Imati toliko prostora koji je namijenjen civilnom sektoru, organizacijama koje okupljaju mlade ljude. Imati takvo nešto je vrlo rijetko. Trebate biti ponosni na rojc i čuvati ga. Metazinho. Metazinho. jučerašnjem Metazinu mogli ste čuti neke od sudionika ovogodišnjeg sedmog Antifa Festa. Za kraj priče upitali smo jednog od organizatora, Dejana Cukona iz udruge Monte Paradiso, je li manifestacija i tko je sve zaslužan za organizaciju pokušavamo to, to dati na neku veću razinu, normalno sve u skladu sa našim mogućnostima, vremenom i tako dalje u 7 godina se normalno puno toga promijenilo. Ovoga, mnogi od nas koji su to radili prije sad i nemaju možda toliko vremena ko što su prije imali pa se moramo uvijek nekako malo snalaziti, ali dobra situacija je u tome što uvijek postoje znači, neki mladi ljudi na koje možemo prenijeti cijelu priču koji, koji će i nastaviti tu priču i bez nas koji, koji do sad to nekako radimo. Pa iz organizacije stoji znači prvenstveno udruga Monte Paradiso koja je majka udruga, znači svih e, svih nekih aktivnosti koje se dešavaju znači u, unutar znači haklaba i koje se tiču i antifa festa i tako dalje na najednom programu piše i novo istarsko podzemlje znači to je bila jedna i još uvijek je aktualna, nikad ugašena jedna mala inicijativa koja, koja je od dvije i druge djelovala na, na polju nezavisne glazbene i fanzinaške kulture ovoga, i tu je taj neki antifa fest kolektiv koji sam za sebe u, u koji ulaze pojedinci znači iz paradiza, iz Nipa i oni koji nemaju znači nemam pojma, aktivno članstvo u mm-hmm. niti jednom od te dvije inicijative. Metazin. Metazin. Metazin. de souvent parler de la ville qu'on dit Rosa Alors un jour qu'on passait, j'y ai fait une pause j'ai pas mis bien longtemps à faire de bonnes rencontres avec le sourire aux dents et le monde. Viens qu'on te montre! nous on n'a pas ça. Ou alors ça ne se voit pas. per gás. Metazin. Metazin, Radio Pula. Evo prije samog kraja emisije Metazin na današnji dan, evo nekoliko korisnih informacija. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u partnerstvu sa tehničkom pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj organizira Infodane organizacija civilnog društva koje će se održati u Puli u hotelu Histri od 25. do 27.11. ove godine. Infodanima koje će obuhvatiti predavanja radionice štandove organizacija civilnog društva i otvorenje izložbe Filantropska prošlost. Time se želi udrugama, ustanovama, školama, vrtićima, mjesnim odborima i drugim organizacijama civilnog društva omogućiti kroz prezentaciju vlastitog rada ostvarenje novih poznanstava i stvaranje partnerstava, a istovremeno proširenje znanja iz različitih područja te promicanje filantropije. S obzirom na ograničenost broja sudionika na radionicama pozivamo vas da što prije prijavite na one radionice na kojima želite sudjelovati. Isto tako prijavite se za rezervaciju štanda ukoliko ga želite imati na kojemu ćete postaviti svoj rad, predstaviti svoj rad, aktivnosti i razne materijale. Samo za to imate rok još samo sutra, dakle do 15.11. ove godine. Nadalje, Vladin ured za udruge objavio je izvješće o financijskim potporama dodijeljenim za projekte i programe organizacija civilnog društva i to za 2009. godinu. Izvješće donosi prikaz financiranja organizacija civilnog društva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kao i preporuke Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ta publikacija ujedno donosi i primjere uspješno provedenih projekata udruga uz financijsku potporu iz državnog proračuna, dakle svakako nije loše za pogledati. Što se tiče tih informacija, to je bilo to. Idemo poslušati još jedan glazbeni broj i onda se vraćamo. cause shout. Children suffering, screams are in vain. And they're dealing with the tormenting again and again. Ah. Time is just work it all out. Some will use their tongue to spit their venom about. Ah. Sticks and stones are uh, and what they can kill. Harassment and oppression, why can't people just chill? New boys are coming, so get out of here. Go find a place to hide and confuse them, I fear. Starting out and I know that you disappear. Rude boys are coming in. Love just no fear. We don't fear. Rude boy, get out of here. We your bully boy tactics. You disappear, don't fear. Rude girl, get out of here. We your bad girl business. Disappear. In the player, the battle is on. And who is gonna tell them that them bad them is wrong? Teacher shouting, let's sort it out. And when she turns her back, it's smack you straight in them out. Come and get you, intimidation. Stand up and become the cause I come charmer. Turn the table to know the feels. You would want them to stop if it was them on your ears. Rude boys are coming, to get out of here. Could find a place to hide. Time to feed them a fear. Styling out and why know that you disappear. Rude boys are coming in here. I just don't fear. We don't fear. Rude boy, get out of here. We are bully boy tactics. You disappear. We no fear. Road boy, get out of here. We a bully boy tactics. You disappear, don't fear. Rude girl, get out of here. We a bad girl business. Disappear. Metazin, Radio Pula. glazbeni ritam, e, polako smo došli do samog kraja e, ovo nedjednog metazina. Još sam čekao nekoliko informacija vezano za natječaje koji su tijeku koji su svakoriku korisni. Naime, trajni poziv godišnji za iskazivanje interesa za sudjelovanje u studijenskim posjetama u sklopu programa People to People za 2010. je i dalje otvoren. Nadalje u sklopu programa Europa za građane natječaj za projektne prijedloge organizacija civilno društvo otvoren je do 1. veljače 2011. čak. A u sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata. Projekti događanja, u što spadaju konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno-kulturne aktivnosti i sl. te projekti proizvodnje i realizacije, u što spadaju izrade publikacija, internetskih stranica, TV, radio emisija i tako dalje Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti naravno i detaljan plan e, proračuna. Nadalje, do 1. veljače 2011. godine otvoreni su natječaj za dostavu projektnih predloga suradnje gradova unutar programa Europa za građane. Ovim programom nastoji se okupiti građane i skupine građana bratimljenih gradova koristeći partnerstva među općinama i gradovima za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. Iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se do 25.000 eura. Naravno, puno više informacija o ovo što sam rekao možete naći i sami na službenim stranicama Ureda za udruge Republike Hrvatske. I za kraj zaklada Erste po treći puta je objavila natječaj za nagradu zaklade Erste za društvenu integraciju 2011. Cilj ove nagrade, koja se dodelje jednom u dvije godine, je promoviranje i nagrada organizacijama u javnom i neprofitnom sektoru koja ljudske vještine, resurse, inicijative usmjeravaju na društvenu integraciju skupina koje su na marginama društva. Ukupni iznos nagrade od 610.000 eura dodijelit će se za 30, najboljih projekata, e, za 30 najbolja projekta, 25 specijalne nagrade žirija, nagradu stručnjaka i nagradu za dobro upravljanje, a imate vremena do 30. studenoga prijaviti se za ove projekte. To bi bilo to, evo došli smo do samoga kraja, naravno s vama su bili Jana, Marino i Neven koji vas pozdravljaju i ostanite na valovima Radio Pula jer slijede vijesti. Pozdrav! Emisiju podupiru Grad Pula, Istarska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Regionalna zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Metazinho. Metazinho.